Ալեքսանդր Խաչատրյան Մեր գյուղի մարտիկ շարքից Արցախյան զվարճախոսություններ Իմ վաղամեր տատը Երբ մի պապը եւ Փաթիհասին երբ մահացան տարիքներն անցնում էր 100-ից Կյանքի վերջին տարիներին ապրում էին մենակ Խնամքի կարիքը զգալով հանդերձ ավանդապաշտ կինը այդ տարիքում խնամում էր ամուսնուն ճաշ էր պատրաստում թե եւ եփում։ Մի օր էլ հոգնած տատը ասաց. «Է, լավ կինարե, առաջ մարդս մեռնը հետան ես։ Ես մեն պատար դինջ ապրի»։ Աստված այլ բան կանեցավ։ Նախ մահացավ կինը, հետո ամուսինը եւ Երմի papi 7-ը համընկավ Փաթի հասու 40-ի հետ։ Երբ մահացավ 101 տարեկան Սոփեհասին, Նրա կատակասեր թորը Սալին ընկերներին ասաց. «Ա, «Հա, եկուցիմ այ ու ռождենին, եկիկյակ»։ Ասլիհասին եւս ապրեց 1 դարից ավել։ Երբ մահացավ նրա հարսը ընկերասկարյանը, կես կատակ կես լուրջ ասաց. «Մերը ժառանգա կանա»։ Իմ սկսուր 100 տրնա ավելա ապրալ։ Ես էլ եմ այդքան ապրալա։ Ընկեր Ասկարյանը գրեթե ճիշտ դուրս եկավ։ Ապրեց 92 տարի։ Մեր հարևան Բաջանանց Բախշին ապրեց 104, իսկ նրա կինը Անուշ Հասին 103 տարի։ Այսքանից հետո ես ինչպես չասեմ, իսկ իմ վաղամեր տատը ապրեց ընդամենը 85 տարի։ Ներակս Մարգուշա Մելքումյանը եւ Աննա Ղազարյանը Մանկության ընկերներ էին։ Մեծացել էին միասին նույն թաղում։ Երկուսն էլ ամուսնացել էին շատ վաղ, 14 տարեկան հասակում։ Աննան ամուսնացել էր մի փոքր ավելի շուտ, քան Մարգուշան։ Աննայի հարսանիքն էր։ Մարգուշան կանգնել էր բարձր կտուրին եւ հերվից նայում էր, թե ինչպես են Աննային հարս տանում։ Հետո հանկարծ ինքն էլ չգիտեր, թե ինչպես բարձր կանչեց. «Հի Աննա, հի Աննա, ներակես»։ Նրա քեզ քուրսանը կտա։ Իմբալան խելունքա։ Ամուսնացել էր 14-ամյա հորակույրս Մարգուշա Մելքումյանը։ Հովանոս Թումանյանի մարոյի պես նրան էլ դուր չեկավ վաղ ամուսնությունը։ Սկզբնական շրջանում նա հաճախ փախչում հորտուն էր գալիս։ Օժմջու, թող իմ տեղը մինգել այանքինի, լացակոմած խնդրում էր Մարգուշան։ Աղջիմս հայտարարդ մերանել, ճելրա, քինիս տղաս։ Ամեն անգամ տուն գալուց այդպես էր նրան դիմավորում մայրը Վասիլին։ Իսկ հայրը Բաղդասարը հանգստացնում էր նրան եւ ասում. «Իմ բալան խելունքա, էսա հացաուտում չայ խմե ու կինա»։ Եվ իրոք հաց ուտելուց եւ հանգստանալուց հետո հայրը ուստա Բաղդին նրան նորից տանում էր Պեսայի տուն։ Ջիրմի, ջիրմի քաշի, ջիրմի։ Ջումշուտ Բադալյանը իր ժամանակի գրագետ մարդկանցից մեկն էր, զբաղեցնում էր պատասխանատու շատ պաշտոններ։ Եղել էր գյուղական խորհրդի նախագահ։ Գյուղացիներից մեկի անասունը մտել էր կոլտնտեսության ծորենի արտը, պատժի արարք։ Այդ օրը գյուղական խորհրդի նիստում այլ հարցերի հետ մեկտեղ լսվում էր մեղավոր անասնա տիրոջ հարցը։ Արդեն ուշ էր։ Բոլորը հոգնել էին իսկ տարեց Բադալյանն ընջում էր։ Գյուղական խորհրդի անդամներից մեկը առաջարկում էր, ինչպես սովորաբար լինում է նման դեպքերում, տուգանել մեղավորին։ Բադալյանը, չհասկանալով տուգանել բարի իմաստը, ընդհատում է ելույթ ունեցողին եւ ասում է. «Ահա ինչ տուգանել էլա, այն ինչս խոսում, տուգանելս վռնա, ջիրմի քաշեցեք, ջիրմի»։ Դիրեկտորը Յայել կամ Ջումշիդ Բադալյանը հատկապես ուսուցիչների հետ աշխատում էր գրական հայերենով խոսել, թե ինչքանով էր ստացվում դատեք ինգները։ Բադալյանը հերախոսով զանգում է գյուղի միջնակարգ դպրոց։ «Էթուվա!» հարցնում է Բադալյանը։ «Հաղումյանն է», լսում է պատասխանը։ «Հաղումյան, ամիտես դիրեկտորը Յայել կամ ուսմասվարը տեղն» Այ քեզ դուրակ մարդ։ 60-ական թվականների կեսերին Խանաբադի Նելսոն Ստեփանյանի անվան կոլտնտեսության գյուղտեխնիկան հարստացավ նոր ագրեգատով՝ խոտի հակեր կապող մեքենայով։ Ժողովրդի մոտ այն հայտնի է գիբ կապող մեքենա կամ ավելի པարս պրես անուններով։ Մելքումյան Սարուխանը տարիքն առած մարդ էր, վաղուց էր աշխատում կոլտնտեսությունում։ Պարզ ու հասարակ մի մարդ, որ աշխատում էր հանդում թե արտում, այգում թե ֆերմայում, մի խոսքով բազմապրոֆիլ աշխատող էր։ Մի անգամ, երբ Սարուխանդային գնում է աշխատելու պրեսի վրա, դժբախտություն է պատահում։ Ինքն էլ չի իմանում, թե ինչպես շորը ընկնում է պրեսի ռեխը, Սարուխանդայուն ներս քաշում ու ցաներ տրավմայի ենթարկում։ Վիրավոր գյուղացուն տեղափոխում են շրջանային հիվանդանոց, իսկ լուրը հասցնում նրա որդուն Սուրենին։ Սուրենը գործը թողած մի կերպ իրեն գցում է հիվանդանոց։ Տեսնելով, որ հայրը կենթանի է, հանգստանում է եւ հետևում է նրա հանդիմանական խոսքը։ Բե, այ քեզ տուրակ մարդ, ապա դու պրեսպինիցնող ես։ Միգամտի կյանքելայնու Կոնտեսյան վարչությունը գյուղի երկու տարեց մարդկանց Անդրիդայուն եւ Նուբար Հասուն Շուշիի հանգստյան տուն ուղեգիր էին տվել։ Նուբար Հասին երևի կյանքում առաջին անգամ գյուղից դուրս էր եկել։ Ամբողջ կյանքում աշխատել էր խնամել ուրիշներին, իսկ հանգստյան տանը արիտես օրական 3 անգամ կերակրում են, հացը դնում, ապսեն վերցնում։ Նուբար Հասին խիստ զարմացած էր։ Հիացած, երբ գյուղ եկավ հարցրին Գանքը հունցա դոմոդոխոմա։ Է, մի գամիտի գանքել այնու, պատասխանելու նուբար հասին։ Խերելացուցին չա, 1950-ական թվականների վերջերին վերին խլժբաղ Լեռնային գյուղի բնակիչները սկսեցին տեղափոխվել քոչել այլ բնակավայրեր։ Նրանց մեծ մասը վերաբնակվեց Ասկերան գյուղում, մի մասն էլ Խանաբադ գյուղում։ Խանաբադ տեղափոխվածների մեջ էր նաև Վիտունց Ժորայի ընտանիքը։ Իսկ նրա ծնողները դեռ ապրում էին Վերին Ղլշբաղում։ Մի օր առավոտ շուտ Վիտունց Ժորան տնից դուրս էր եկել ու ինչ որտեղ էր շտապում։ Հանդիպում էր հարևաններից մեկը, վերջինս հարցնում էր. «Պարուլու Ժորա, խերենի, ա քշերավ քշան աշտեղս գնում»։ Մտքերի մեջ տարված թե վշտից իրեն կորցրած Ժորան պատասխանում է. «Ախ, երելացուց ինչա, ապա մռալա, կնամամ գլշբախ»։ Մարտի 8-ը Կանանց միջազգային տոնը մարտի 8-ը, երբ սովետական միությունում հայտարարվեց ոչ աշխատանքային օր, ոչ միայն ավելի սիրելի դարձավ, այլև հասկանալի ու մատչելի լայն խավերին։ Տարեսներին թվում էր, որ դա էլ մայիս 1-յան նոյեմբերյան 7-ի տոների պես համընդհանուր տոն է։ Մարտի 8-ն էր, Գառնանային տաք ու պայծառ օր։ Իսամին իրենց բակում նստած արևկողերանում դիմացի ճանապարով անցնող Դադաշամին մի պահ կանգ առնում ու միանգամայն լուրջ ձայն է տալիս։ «Պարյորիսա, а праздники чравуни, Քուննել, դադաշ, քուննել»։ Նույնքան լուրջ պատասխանում է Իսա Ամին։ Եկ, եկ 1942-45 թվականներին հայրենական մեծ պատերազմի եւ հետպատերազմյան տարիները շատ ցանր էին ժողովրդի համար։ Սովը համաճարակները շատ կյանքեր խլեցին։ Կենթանի մնացածներն էլ սարսուրով էին հիշում այդ տարիները։ 50-ական թվականներին կյանքը նորմալ հունի մեջ էր ընկել։ Ցաներ զրկանքներ տեսածներից մեկն էլ Շողոն Սոնան էր։ Ձմեռային օրեր, առած ձյուն էր տեղում Շողոնսոնան իր հիացմունք այսպես է արտահայտում. Եկ, եկ, տաշտս լիգե փադս բոլ։ Ինչքան քիչ բան էր պետք երջանիկ լինելու համար։ Հատե կյամա։ Բաթիապան ու իր փեսա Մաքսիմը Ստալինից հին կոմբայնով հունձ էին անում։ Կոմբայնը չէր աշխատում, փչացել էր։ Բաթիապան կոմբայնի տակ պարկած քանդում սարկում էր, Մաքսիմն էլ վերևից նայում անհրաժեշտ գործիքներ էր տալիս։ Մաքսիմ, աբալա, մին են 24-27 համարի կլուչը ինձ տո։ Ներքևից առանց նայելու ասում է Բաթիապան։ Մեկ րոպե անց նույնպես առանց նայելու եւ զգուշացնելու Մաքսիմը ներքև է նետում կլուչը եւ ասում է. «Բաթիապա, հատե կյամա»։ Մինչ Բաթիապան կստավվեր, Կլուչը դպչում է օղեղ ճակատին։ Պա, բաթի ապանի երկու զարմանում է Մաքսիմը։ Ինձ նման հայրիկներ, ձեր նման բալիկներն էլ։ Բաթիապան իր Բելարուս տրակտորով ու լաֆետով նորագյուղ ընկերոջ համար փայտ էր տարել։ Տանտերը հյուրասիրել էր նրան, մի երկու բաժակ խմել էին, իրար գովել բարի մաղթել։ Հետադար ճանապարհին, որտեղից որտեղ հայտնվում է ավտոտեսուչը։ Ավտոտեսուչը նկատելով սովորականից արագ ընթացող Բելարուսին, կարկադրում է կանգնել։ Բաթիապան, շուզանելով կանգնել, գլուխը հանելով տրակտորի խցից, ձերքի ու գլխի շարժումներով հետնել գորալով փորձում է հասկացնել ավտոտեսուչին։ «Ա տորմուշ չոնեմ, հերուկացեք, տորմուշ չոնեմ» ավտոտեսուսը շարունակում է հետապնդել Բելարուսին եւ Ասկերան Ստեփանակերտ մայրուղու հարթ հատվածում մի կերպ կանգնեցնում է նրան։ Հայրիկ, քշած, էտես խմած։ Հայրիկը քեզ մատա խմած չեմ, հանգիստ պատասխանում է Բաթիապան։ Չէ, հայրիկ, խմածս, քշած, շարունակում է ավտոտեսուչը։ Բաթիապան փոխում է տակտիկան։ Հայրիկը քեզ մատա, խմած եմ, բայց քշանում չեմ։ Զորավն պիցրանում քշանում, այն էլ ռաժոկավ իր տրակտորի քաշն չափը ցույց տալով կատակում է Բաթիապան։ Չէ վերջը պիտի քշանաս, համառորեն պնդում է ավտոտեսուչը։ Ինձ նման հայրիկը մերն է, ծեր նման բալիկների մերն է, ասում է Բաթիապան ու մի կերպ սկսում իջնել։